na jambo la kwanza ambalo Sheikh Saleh Sindi eh, Sindi rahimahullah ta'ala alitutajia ilikuwa ni mtu kuhisi anapojaliwa kufanya ibada ahisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia wema na pia ahisi ya kuwa hata kama atakajitahidi vipi katika ibada hataweza kulitimiza ibada hilo kwa uzuri kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo unahisi wema wa Allah katika ibada amekujalia na kukupatia taufiki ya kuweza kulifanya na wakati huo huo wahisi udhaifu wako na upungufu wako katika kulitekeleza ibada hiyo. Na shekha akatuambia kuwa hili ni jambo ambalo watu wengi hughaflika nayo. Na akatuambia mtu anapoliwazia jambo hili ataona wema wa Allah subhanahu wa ta'ala katika nyanja mbalimbali mbali ya maisha yake. Kwa mfano mtu anapojaliwa kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan, unafaa kuhisi uh, wema aliyokufanyia Allah, fedha aliyokufanyia Allah kuweza kukurefushia umri wako mpaka ukafika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa sababu mtume alikuwa akiwaambia masahaba radhiallahu au mmoja katika wema alikuwa akiambia wenzake qumu yani jitahidini katika mwezi huu kwa kusimama mbele ya Allah fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha kwani nyinyi huenda msipate ramadhani nyingine baada ya ramadhani hii kwa hivyo kushuhudia minna ya Allah feva ya Allah subhanahu wa ta'ala ina matunda au ina faida nyingi chungu nzima miongoni mwa faida hizi ni mtu kuweza kuyaona neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika kumsahilishia kumrahisishia kuweza kulifanya ibada fulani na ibada ya saum kwa mfano ni ibada sahla muyassara walhamdulillah ni ibada ambayo ni sahala nyepesi Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutusahilishia vile vile ni muislamu kuona minna ya Allah wema wa Allah kwa kuwa yeye aweza akalitekeleza ibada hii kwa ilmu aweza kulitekeleza ibada hii kwa masharti iliyowekwa na sharia kama anavyotaka Allah kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam hapana shaka kuwa hii ni neema na wema kutoka kwa Allah kwa mja wake vile vile katika neema za Allah katika ibada ya saum ni i'anatuka bil ada'i li hadhihi al ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala kumsaidia mja wake kuweza kulitekeleza ibada hii Allah amekuongoza katika tawfik amekujalia tawfik kisha Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuzitumia viungo vyako vya mwili kwa kuweza kulitekeleza ibada hii hii ni wema nyingine Allah ametufanyia kwa sababu wa illa falaysa laka min nafsika shay sisi la haula lana wala quwa hatuna uwezo wala hila za kuweza kulitimiza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala amri yote ni yake yeye Allah na yeye ndiye ametusahilishia ikiwa utafunga iwe ni kesho kutwa au au ni kesho au ni siku nyingine yoyote Allah amekujalia kufunga basi ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala mja akahisi ni taufiki ya Allah ndio maana siku zote tuwakumbushwa kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah nisaidie mimi kuweza kukutaja na kukushukuru na kukuabudu kwa namna ambavyo kwamba inakufurahisha zaidi kwa namna ambavyo kwamba ni nzuri zaidi kulingamana na masharti ya ibada na alikuwa akisema Rabi' ibn Khuthaym at-Tabi'i al-Jalil alikuwa akisema alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu alikuwa akisema yeye anapofuturu namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyenisaidia nikaweza kufunga na akaniruzuku akanipa riziki nikaweza kufuturu yote hii ni katika minna na neema za Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha aradta an ta'rifa fadla Allah alayka bihadha unapotaka wewe kutambua fadla na wema wa Allah kwa yote haya tuliyoyataja fanzur ila almarda alladhina la yastati'una ay la yastati'una adaa hadha as-sawm angalia wale wagonjwa ambao hawawezi timiza ibada hii ya saum ayaudu hadhi eh, hadha saum hawawezi wakatimiza au hawana uwezo wa kuweza kufunga ibada hii muhimu fayadhumu fi ainayka au fi ainika wa fi qalbika ma'rifatu minnati llahi alayka bil i'anati li hadhihi al utaweza kutambua wema aliyokufanyia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kulitimiza ibada hii